En uh, ja, uh, dankie dat jy ingeskakel is. Al die pad van Kuif Creek in Arizona, daar in Amerika. Maar, uh, kom ons doen eers gauw gauw. A tribute vir een superster wat ons eergister ontval het. En ek praat natuurlijk van Tina Turner. Nou, sy is gebore as Anna May Bullock op die 26 november 1939 en sy is oorlede natuurlijk die 24 mei 2023. Sy was Afrika eh, eh, Amerikaanse gebore Switserse sangeres, bekend as The Queen of Rock and Roll, het sy prominent geword as die hoofsanger of die hoofsangeres dan van die uh, Ike en, en Tina Turner review voordat sy uh, suksesvolle loopbaan as solo kunstenaar begin het. Nou Tina Turner het haar loopbaan begin met Ike Turner sy uh, Kings of Rhythm in 1957. Onder die naam Little Anne het sy uh, op haar eerste plaat Bokstop in 1958 verskyn. In 1960 het sy gedebuteer as Tina Turner met die nieuwe duet enkels, uh, Enkelsnit A Fool in Love. Die duo in, uh, eh, ek en Tina Turner, Tina Turner uh, een van die meest formidabele uh, eh, levendige optredes in die geschiedenis geword. Hulle treffers soos It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary en Nutbush City Limits vrygestel voordat hulle in 1976 duet gestop het. Ons luister na Tina Turner, en sy sing vir ons Praar Mary. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. Left There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. we always well, do it. I never lost nice. One minute it's rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough. Proud Mary, the way we do. by Tina Turner op uh, soveel energie op een verhoog het jy nog nie gesien nie. Uh, dit was seker een skouspel om haar dop te hou op die verhoog. Ek weet, sy het baie energie daar spandeer. Ek sê marg aan uh, eh, Hanley van Rooien, daar van Kempton Park. Ek sien jy is ingeskakeld, natuurlijk by die werk seker, uh, en uh, met jou verhoog Bluetooth oorvoentjies in, so ek hoop jy kan nog tussendeer hoor wat die customers sê, <laughs> en dan uh, Louisa Heinz Meijer van Kroonstad, uh, jy is ingeskakel, en Cornels en Lorraine, ek geloof jy is ingeskakel, en uh, Alida van Rensburg, Stein, <laughs> Alida Stein van Rustenburg, uh, jy is ingeskakel Motti uh, en daar van George uh, jylle moet lekker luister mense en uh, kom ons stap aan en ons kom tweedens by The Highwaymen dit was nou baie talent in hierdie een groepie hulle was Amerikaanse country muziek supergroep saamgestel uit vier van country muziek sy grootste kunstenaars wat uh, eh, baanbrekerswerk in die outlaw country subgenre was. Hulle is Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson. Nou ja, nou sien jy daar wat ek van praat, kwaliteit. Tussen 1985 en 1995 het die groep die groot albums uh, as The Highwayman opgeneem. Twee op Columbia Records en een uh, vir Liberty Records. Hulle Columbia werke het drie kaart enkelsnitte opgelever en sluitend die nummer 1 uh, eh, Highwayman in 1985. Nou van hulle gaan ons nou luister na Gypsy Rover. with most Okay, dat was die Highwaymen en uh, ja, met die talentvolle sangers en uh, muzikante en kunstenaars in en uh, ja, hy het vir ons gebring uh, the uh, hmm, rou, nee ei, ei, ei jy weet, dit gebeur elke keer met my dat ek uh, direct na die plaat vergeet ek wat, wat gespeel het Eh, something rover, gypsy rover, dit was die plaats, sy naam. Nou, ons stap aan en ons kom by the marmalade. Julle sal achterkom dat vandagse speelhuis het ek onder die T uh, <laughs> alfabeties uh, gaan opsoek. Amal is the, the, the, the. En uh, wat nie the is nie, is T, Tina. En jy weet, enzovoorts, enzovoorts. Nou, oké, okay, Marmalade, The Marmalade, is een Skotse pop-rockgroep, wat oorspronkelijk van die ooste kant van Glasgow afkomstig is, soos hulle sê Glasgow, en oorspronkelijk in 1961 gestig is as The Gaylords, en later in 1966 veranderde die naam van die groep na The Marmalade en word sodaande gekrediteer op al hulle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Die een wat ons nou van hulle gaan luister, van The Marmalade, is Reflections of My Life. MUZIEK sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my that fill my heart. Twilight Zone, uh, uh, uh, uh, Twilight Time. Nou, ja, ek sien Annikie, Annikie van uh, Port Elizabeth, Annikie Forrie, ek sien, jy is ook ingeskakel. Uh, dis een verandering, is min wat jy inskakel, maar uh, ek is blij jy is daar. Ja, is lekker as jylle allemaal so saam luister. Dit maak vir my dit nog lekkerder om het uit te saai, of het te lever, en uh, vir jylle. Nou, die volgende groep is net so talentvol en net so gewild gewees, dwars dier, en hulle is The Platters, Amerikaanse vokale groep, wat in 1952 gestig is. Ja, so oud soos wat ek is, nee. Uh, hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock'n'roll era. Hulle kenmerkende klank oorbrug die pre-rock Tin Pan Alley traditie en uh, die nieuwe ontluikende genre. Die groep het oor die jare dier uh, eh, verskye besettings gegaan, so, uh, eh, meen nou met uh, orkestlede, wat die uh, handelsmerk etiket Many Voices One Name uh, verdien het met die uh, suksesvolste inkarnasie wat bestaan het uit die hoofdtenoor, Tony Williams, uh, David Lynch en uh, Paul Rowe, die stichter en naamlid Herb Reed en Zola Taylor. Die uh, groep het tussen 1955 en 67 40 enkelspelers op die Billboard Hot 100 gehad. Die een wat hulle vandag vir ons bring is, die een wat ek nou net genoem het, Twilight time. Lekker luister, hier kom hy. Heavenly shades of night are falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling It's twilight time When purple colored curtains Mark the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time, Here in the afterglow of day We keep our rendezvous Nearly the blue yeah. In the sweet and same old way I fall in love again As I did then days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Yeah, in the afterglow of day, we keep our rendezvous in the sweet and same way. I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. together at last at twilight time together at last at twilight time die platters together at twilight time en nou uh, ja die vorige groep was natuurlijk die mamelijks met reflections of my life nie twilight time nie ek het een bykie die mekaar geraak daar, maar mens mag mos, hoekom nie? En uh, eh, Heinzie, wanneer laas het jy ingeskakel? As jy daar is, steek jou hand op, en uh, jy weet, ek het gedog, jy gaan een gereelde luisteraar word. <laughs> nou, ok, ons kom, hier is nou een lekker, lekker, lekker dans ene, uh, eh, en jylle sal met my saamstem, as jylle om ees hoor. As ek net sê, the moms and dads, Eh, met The Rangers Waltz, dan gaan jylle nie mooi klik wat dat liekie dit is nie, maar as ek om gaan speel, gaan jylle onmiddellik opspring en die een naast aan jou gryp en die uh, vloer oorneem. Hier kom hy, The Moms and Dads, The Rangers Waltz, lekker lekker dans. met die ou vinylplate nog, as ons so liekie op die draaitafel gehad het, het ek altyd so gedans, dans, dans, en na by die einde, dan het ek so voorbij die uh, recordplayer gedans, en dan so ongesiens, het ek sommer net die uh, naald weer geskyf na die begin van die liekie toe, dat hy net aanhou en aanhou en aanhou. Ons het soms het ons drie keer uh, na mekaar op een plaat gedans. <laughs> nou, kom ons die Royal Guardsman. Nou, wie onthou hierdie ene? The Royal Guardsman, hulle is vooral bekend vir trefferopname van uh, Snoopy vs. The Red Baron, uh, eh, die vliegtuigoorlogie, wat in die eerste keer in 1966 vrygestel is en het bereik nummer 2 in die VSA, en nummer 8 in die Verenigde Koninkrijk. Maar die Royal Guardsmen, hulle sing vandag vir ons, Abai, ou ene, wie kan het onthou? Kom ons luister, my aeroplane song. You can go up or you can go down in my aeroplane. Hier, kom hy. Thank you. I can go for miles in my airplane. Have a lot of smiles in my airplane. I can go up. I can get. langklaas gehoor, die uh, Royal Guardsman met my aeroplane, en uh, ja, ek geloof jy het hom ook langklaas gehoor, uh, eh, mens, uh, uh, klink soos een wonderlijke vliegtuig hier daar. Die volgende groep, die Skarwees, The Shadows, hulle was aanvankelijk bekend as The Drifters, en het oorspronkelijk by mekaar gekom as Harry Webb, sy ondersteuningsklaar, orkest, En uh, ja, nou wie is Harry Webb, vraag jylle. Dis natuurlijk niemand anders as Cliff Richard. En uh, uh, uh, hy het ook in die orkest gespeel voor, voor hy uh, solo kunstenaar was. Nou, die instrumentele, hulle doen instrumentals en hulle, my, in my opinie is hulle een van die beste instrumentals van daar die jare gewees. Die instrumentals, een liekie wat hulle gaan doen, uh, vir ons is Cozy. Kom ons luister, Cozy met The Shadows. Dat was al een ander groep. Uh, ja, ek sien hulle is ook op die speelhuis. Ek sal net nou by hulle kom. mooi, die Shadows, soos ek gesê het, hulle was een instrumentele groep en van die bestes daar die tyd. Die ander groep wat uh, ook instrumenteel was, was natuurlijk die Ventures. Nou ek sien Hanlie sê, ek het daar uitgevang, red-handed, dat sy moet daai oorvoentjies in haar oor <laughs> loop en net nou het sy, jy is een customer gehad en sy uh, moes die ander oor draai om uh, mooi te hoor wat uh, gesê word. Nou ja, en uh, dan uh, uh, Louisa, ja van Kroonstad, jy sê, jy geniet die muziek, so ook het uh, uh, uh, Hanley nou net gesê, die muziek is, uh, sy geniet het. En uh, ja, en Louisa geniet het ook, so ek geloof, al die ander wat luister, uh, sal het ook geniet. En ons beweeg aan en ons kom by The Sweet hulle is ook bekend as net as sweet, nie the sweet nie, the sweet, en uh, is in 1968 in Londen gestig en is uh, Britse rockgroep wat in die 70s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groep lere bestaan uit die hoofsanger Brian Connolly, hy is die basspeler, Steve Priest, kitaarspeler, Andy Scott, eh, op dromme, jy sien, ek sê hierdie goeders, nee, dan uh, eendag kom maar een trivia vraag op of jy sit op wie wil een miljonair wees of so iets en dan vraag hulle vir jou, wie was die sweetse drommer in 1968 en dan kan jy sê, wee, ek het het gehoor op uh, die radiostasie en, en dit is Andy Scott nou ja uh, nou uh, Eh, die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. Hulle het in 1971 hulle eerste treffer Funny Funny, wie kan hom onthou, ge, uh, opgeneem en die snit wat hulle vandag vir ons doen is een ander ene. Tom Tom, turn around. 1971 Tom lived for all he could give as he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. And he took her for his bride. Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave my life. Tom, Tom, turn around, don't down. You don't need a wife. No, you don't need a wife. Tom Tom's called away, but his wife says stay, though he's never had to leave before. Sweet young wife, only fears for the good life that she may see no more. And then Tom, turn around. Don't ever let me down. Don't ever leave my life. Tom, Tom, turn around. Don't ever let me down. You can't leave your wife. No, you can't leave your wife. Tom, Tom returns, but only to learn there was truth and the words she'd ignored. Sweet young wife found a new kind of life, and a strong man's heart was torn. Would he always hear that call? Sweet. Snaak so al hulle liekie, liekies een eh, dubbel naam of een dubbel woord in die titel het. Tom Tom Turnaround, Funny Funny, Yummy Yummy, uh, jy weet sikke, die type uh, eh, muzieke. Maar nou kom ons by een ander groep uh, en ons sê uh, vir die Little Lady, Doer en George, om haar oor te spits. Hier weet, elke keer as ek vraag, is daar iemand wat uh, uh, die, die oom met die motor waar ek die lans aan, ah, ah, sit hom nou af, uh, om, om, om uh, versoekie in te stuur, dan krijg ek onmiddellik van mevrou Stein daar in uh, Rustenburg een versoekie vir die uh, mevrou de Kok door in George en die liekie wat sy aanvra is My Little Lady. Nou die Tremeloos doen het, en hulle is een Engelse groep wat in 1958 in dag en naam Essex gestig is en uh, eh, steeds vanaf 2006 is hulle actief. Hulle was deel van die Britse muziek inval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevorm as Brian Poole en die Tremeloos. Nou ja, kom ons luister na Brian Poole en the Tremolos met My Little Lady. 1968 about my baby, a perfect little lady, I think about her shiny golden hair, I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away. yawning, she's there. I think about my baby. Sparrows en hulle het gesê My Little Lady. Nou, kom ons daar waar ek gauw vir julle so vinnig een tour gaan gee van die atelier of dan, kom ons noem het, die blok van die eh, radiostasie. Nou, as julle soon toe gaan, daar waar, waar jy nou luister, daar, daar bladzij, en dan sien jy recht boe uh, op die bladzij is een prentje van my, en uh, dit is omdat ek nou uitsaai. Ek gaan julle nie soveel detail gee vandag nie. Ek gaan sommer maar net vir julle vannig om by, by die punt te kom. Ok, dan die volgende groot prentje daar is Rudolf, hy is die stasiebaas en onder sy naam staan daar op spoed en dan sê julle daar 2 uur, 14 minuut en 11 secondes, dis hoe lang dit nog gaan vat voordat hy uitsaai, hy is die volgende omroeper wat hy liekie gaan uitsaai, Dan sien julle die laaste 20 liekies daar wat ek nou so pas gespeel het en uh, dan uh, so slideshow van al die DJ's op die uh, stasie. Die weer, vandagse weer, ee, dit lyk nie mooi nie, oh, dit is nie so bad nie, is net Cape Town, 15 grade maximum. En dan Pretoria, Johannesburg, Rodepoort en Durban, allemaal hier 2022 daarom. Nou kom daar plaaslike nies, uh, hoofopskrifte en die stories daaronder, werksgeleentjede aan die rechterkant, uh, daar kan jylle gaan kyk, as daar iets is wat jylle is om te doen, is hierdie, daar is hele klompie in Kaapstad, in Somerset, Ves en Kilsrivier, Sea Point, daar rond, en dan kom ons by die een wat ek aan jylle wil introduce. Nou, ons wil graag van jou hoor, sê dit. En hier uh, moet jy een eh, eh, vraaglijs ins, uh, invul. En ons, wil, uh, ons vraag asjeblief dat jy dit doen, want ons wil vir jou die beste moendelike dienst lever, of ons wil vir jou speel wat jy wil hoor. Dit is om jou te help, dat jy hierdie moet invul uh, en dit uh, uh interfeer nie met jou luister nie. Jy kan terwyl jy sit en luister, kan jy hierdie vorm invul, uh, dit vraag wat is jou naam en op wat er stad en dorp wen jy, uh, uh, uh, woon jy en hoe het jy van Ramkat Radio te hore gekom, uh, waarom luister jy dit graag en wat is jou ginsling type muziek, jy weet jy kan kies tussen boere muziek, gitaar muziek, uh, tachtigs Afrikaans, maar jy moet onthou, jy moet door die hele lys gaan en dan moet jy die een wat jou die meeste byval, of die meeste uh, genot verskaf dan, dan moet jy daai ene kies, want jy kan net een keer kies. Ok, uh, jy kan net een van hulle kies. Nou, wat is jou ginsling program op Ramkat? Precies die selfde. Luister al die programme, en, en dan kom jy terug en maak die uh, dingetje oop en dan sien jy daar is 21 programme. Dan uit die 21 kies jy uh, jou uh, programme wat uh, vir jou die uh, wat jy die meeste geniet. En dan heel onder sy sien is daar submit. Sodra jy jou vorm submit, gaan het na hoofdkantoor toe en hulle ontleed die info wat ons van jou afgekry het. Sien jy, jy het een inzet op hoe hierdie stasie gaan verloop. Jou inzet word dan gelees en uh, eh, daar volgens word al die omroepers gesê, hey, luister, hierdie ou hou van boeremuziek, so gooi weer bykie meer boeremuziek in. Je weet wat ook al die geval. So, ek vraag, jylle moet sommer nou, ek gee julle 10 secondes, moet julle op die vraaglijs begin en om inval. Nou ja, kom, die program staan nie stil nie. Hy loop aan. Kom ons luister na the T-set en het spel nie soos a T, soos T, T-E-A nie, dit is a T-E-E. -E. Nou dit link vir my meer na golf hierdie. <laughs> The T-set en, en uh, natuurlijk die lekker lekker lang arm ene wat jy cheek to cheek uh, redelijk vannacht cheek to cheek kan doen en dit is Mabellamy die mooie Ami as ek moet draai kom ons luister kom hy Mabellamy You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea jours je te dis merci, merci.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 That you amaze me, believe in me now. I adore you, I always do That you amaze me, believe in me now I start anew Lekker, lekker daar, dit was van die T-set gewees en hulle het maar Bellamy Eh, vir ons gesing, en ja, Motti, yes, like, daar kry, eh, bring jy my nou een surprise nies, en ek sien, jy het keiergaste, en die keiergast is mevrou Linda Potgieter, yes, jylle bly op een lekker plek, jylle kry altyd die, die uh, keiermense, wat so dier George travel, en wat wil kom oorslaap, en wat kom, huh? dit is nou, eh, uh, ek moet uh, kyk, eh, ek het altyd gedog, Kimberley is die halfway house, maar uh, ja, so af en toe kom maar iemand hier een draai maak, maar uh, daar in George, dit is waar ek moes gewees het, dan kry ek ook meer keier gaste. Die trogs, <clears throat> ja, ek weet nie of uh, Linda nog steeds daar by jou is, en dat jylle saam sit en luister nie, uh, maar uh, as dit so is, ek hoop julle geniet het saam en julle uh, eh, het eh, so bykie een rooi koeldrankie daar so en so voorts, ja, wat julle uh, die program saam mee geniet om, uh, hulle sê, vriendskap is die medicijne wat by verre onderskat word, ne? Die Trogs is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en die in die syde van Engeland, en wat in 1964 gevorm is, en etelike nummer 1 treffers voortgebring het in Britannia en in Amerika, waar die gewildste ene seker maar Wild Thing is. Maar die een wat ons vandag na gaan luister, van die Trogs, hulle sang vandag van ons, Trogs, Trogs, Trogs, Baby Come Back, ook een wat, joh, baie gewild was, vir parties en sikke type dinge daar die jare. Kom ons luister, hier kom hy. MUZIEK Trogs, wat beteken grotmanne, ne? En, uh, ja, Trogs is syke gediertes of gedroogte, wat uh, sommer enige iets eet wat hulle in die handen kry, klippe, en hulle eet mekaar ook, enzovoorts. Eh, hoekom sal enige groep hulle self nou de Trogs wil noem? <laughs> nou ja, ons is halfpad, en halfpad beteken, het is die Fanny Spanning, pot. En vandag het ons weer die ou wat mense prank op die telefoon. Nou hierdie keer, excuse <clears throat> toch, wat hy gedoen het, hy het uh, een klomp gebel en vir hulle gesê, hou net so rikkie aan, toe bel hy een ander klomp. En hy sê, ok, ek sit jou gauw dier na hierdie, en toe het hy so bewerkstellig, dat hy vir e-tol en uh, Eskom eh, met mekaar laat praat het en hulle het geen clue. Kom ons hoor wat sy uh, het het afgegeen. Kom ons luister. Wek het Simpson natuurlijk. Callback from Sandra. Ja, uh, hello. Hello, is that Mr. Miller? Yes, speaking. Hello, Mr. Miller. It's Gerald here. I'm calling you from Sandrail. I'm here to solve your problem. Yeah, ja, I hope you can solve my problem. Okay, what is your problem? I got a fine or an ETOL account stating I've been in Johannesburg on ETOLs for 475 rand. Yes, okay, so what is your problem? I live in Cape Town. I've never been to Johannesburg in my life, general. Mm-hmm. So how the do I have an ETOL account? <laughs> My colleague that, that you spoke to earlier, was he of any help to you? No, he was not. He's a dip. <laughs> I will resolve your problem for you, Mr. Miller. Okay, well, hurry up. Can I just put you on hold quickly? Yes. <laughs> Please hold. We are experiencing a higher than normal call volume at the moment which is what we always experience. so how can it actually be considered higher than normal? that is a damn good question. Please hold. Seriously, what the? <laughs> Hello, sir. Were you asking a question? I was asking why am I waiting so long? These messages that you play back to me saying I call volumes. Everything is I call volumes. Everybody hates you. Okay, I just need to put you on hold again. Why do you want me to put me on hold again? Look, we're not the first company in the world to put somebody on hold, and this is not the first or the last time that you're going to be put on hold, sir. This is the part of the conversation where you need to listen to a little bit of crappy music. Hi, you are being put through to the department that will not be able to help you. What? I give a message like that. This is Bob that Shut up, Duffy. What the f- You just think you can help me. And now you put it... Hello? Hello, yes. Hi, can I help you? Yes, solve my problem. The Gerald, whatever that old name was. I can't help your problem because this is department that can't help your problem. I seem to put How you back on hold. A, a department that says you can't help me. Why do you work there then? What is it, you? I'm just going to put you on hold. This is the part where we hope you put the phone down because we won't be able to solve your crappy problem. What the f- What is this? How do you tell me to you hope I put the phone down? Come on! Hello? Yes, who's this? Are you still there? Yes, I'm you. Oh, damn. Okay. Not on oh, that! Solve my problem! This is the part where we hope you put the phone down. hello? Yes, hello, who are you? Oh, he hasn't put down yet. I'm still on the line, you little who are you? no, I haven't. I think you're getting uh, too worked up, to be honest. No. you tell me that I'm getting too worked up. Ring your office. I'll fly to Johannesburg and I'll come and sure you worked up. Look, I'm a trained. T- t- t- you're a, you are a trained. That no. No, don't know me. I'll knock you the out, son. No. No, look, I'm I'm trained to deal with angry people, okay? No, you are not. I'm I'm trained, and I think I need to heal you quickly. I need to, to <laughs> heal me. I need. To... What are you? What are you? Are you an evangelist? suddenly. I'll, I'll, I'll, play you some calming music, and I think we'll be able to have a proper... So much problem, I just want calming music. Relax and enjoy the calming music. So much problem. I think you need some, some dolphins and the ocean to create a positive aura around your person, Mr. Miller. I do not Hello, sir. Yes. You still worked up. I'm going to put you back on the Dolphins. no, no, no, no, no, no, no. no. Can you just take a deep breath? No. Just please, just one deep breath. Shut up. Shut the up. Can you just calm down and just take one deep breath for me? <laughs> <laughs> Mr. Muller? Yes. You've calmed down. That's great. Now I can solve your problem for you. Has it been solved? Yes or no? <laughs> Just hold on one sec for me, please. <laughs> Why am I holding? Hi, I am surprised you have made it this far. Please repeat all of your information because the previous department did not record any of the information you gave them previously. Hello, sir. Yes. Hi, this is Jason. Jason. Yes. Um, I just need to find out what is the problem, sir. Um, I'm taking the <laughs> call. You sent me an e-toll bill of 400 and who cares? And I don't even live in Johannesburg. Okay. Uh, can you just hold on one second for oh. me, please? No. Hi, we are the department that can actually help you. We are currently closed. Our office hours are from 8 p.m. to 5 p.m. But someone only really answers the phone between 1.35 p.m. and 1.37 p.m. So please take your problem and shove it up your butthole. butthole. Please take your problem and shove it up your butthole this must be some sort of joke or a prank or this this is this is a this must be a joke. Hello, Mr. Miller. Yes. Hi, it's currently uh, 3.26. Uh, could you call back tomorrow at 1.35, please? Where am I speaking to now? <laughs> Uh, it might just be Wackhead Simpson too. <laughs> no. No. <laughs> Well, where, where can, I tell you something quickly? Yes. Stop putting me on hold. Touche, my man. Touche. Eh? Sjoe, my oos, sy leven is met drie jaar verkort, ek sê jou, uh, hy kan het nie aan een mens doen nie, hoe kan hy het oor sy hart kry, hoe kan hy, joh, nee, dit is daar maar ernstig. Ja. Uh, en dit is toen nie die een wat ek gedink het is nie, is een ander uh, wek het hierdie, maar het is ook Etol en so aan, ek sal volgende week dan die ander ene wat ek genoem het, sal ek speel, waar Etol en uh, uh, Eskom met mekaar gesels. Ok, nou die program gaan aan en ons kom nou by The Ventures. Ek het ons allemaal gesê, al die liekies vandag, die, die, die kunstenaars van die liekies, begin met die T, The, The, The, en nou is ons by The Ventures, en ek het net nou genoem dat ons die Ventures, uh, die ander mis, uh, uh, eh, musikale groep, uh, gaan uh, feature, nou, nou, instrumentele rockgroep gestig in 1958 in Tacoma, Washington dier Don Wilson en Bob Bogle. Nou, hierdie uh, eerste enkel, enkelsnit van hulle, wat weie vrystelling gekry het, was uh, Walk Down to Run en dit het internationale bekendheid aan die groep gebring en word dikwels aangehaal as die top, een van die top liekies wat ooit vir kitaar opgeneem is. Die Ventures kom uh, en hulle speel vir ons Walk, Don't Run. Julle gaan hom geniet, hy is lekker. MUZIEK wakker op en wakker een van die ventures op kitaar uh, en uh, ja, hulle is ook een van die soos die shadows wat net een muziek uh, of een uh, muzikale uh, muziek maak. Nou, uh, Annelies sê vir my dat net nou, net nou toe ek uh, My Little Lady gespeel het, sy sê, dit was uh, een, uh, was either op haar phone of op Andrijse phone, was dit die leitoon gewees op een stadium, en sy sê dat, uh, um, wie is die ou, wat sy genoem het, Nico van den Berg, het hierdie liekie speciaal vir Jakko, is nou hulle sien, sy vriendinnekie gesing, toe ons hulle by Strijdfontein pub was, verlede jaar. Nou, wees jy net, hoe uh, uh, een liekie, memories kan trier, jy weet dat jy kan terugdink en oe ja, hierdie liekie, laat my daaraan dink, of hierdie liekie, laat my, man, dit is waar oor muziek gaan, dit is een wereld vol van herinneringe, en goeie tye, en ensovoorts, ensovoorts. Nou, uh, ja, een sanger wat ons in die 60s vermaak het, met een baie kort treffers op mekaar, is, uh, <laughs> baie kort treffers op mekaar, baie treffers kort op mekaar, ja, <laughs> met liekie soos Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, en Jam Up in Jelly Tide, uh, was Tommy Rowe, hy was dier die jare groot sensatie, en uh, vandag sing hy vir ons een van sy eie composities, uh, wat in, in nummer 7, uh, eh, in, in, in 1970 nummer 7 op die Billboard Hot 100 bereik het. Tommy Rowe sing vir ons Much More Love. Dit is een wat ons meeste op ons parties gehad het, is daai ene, en hy die lekkerste gedans. Hier kom, Tommy Rowe. Maybe you amper begin ek al die volgende ene, he, ek is een hastige man, jong, ek vat nie nonsens nie. Nou, eh, <clears throat> die volgende ene is een groep genaamd Trio, en eh, ja, dit is ook een wat ek baie lang laas gehoor het, eh, kom ons luister om, en hulle doen da, da, da, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ja, daar sien ek het net te laat, ne, die plaat is nou klaar, en uh, dankie Hanlie, jy het my gesê die mic is aan, en uh, ek het het nie eens achtergekom nie, uh, maar die plaat is nou klaar, so ek is, uh, ek is uh, op die bol, <laughs> ek is, uh, ja, ons uh, het het achtergekom, nou. Nou ok, die groep was net The Trio gewees, nou het ek een ander groep hier so, wat sê The Harden Trio. Nou, ek weet nie of dit die selfde mense is nie. Ek glo nie, want hierdie klomp was in 64 tot 68 bedrijwe gewees, die Harden Trio. En hulle was Amerikaanse country muziek groep, het bestaan uit Bobby Harden en sy uh, sisters Robbie en Arlene. Nou, die trio, uh, is in uh, eh, 1964 en 68 dier Columbia Records opgeneem in 6 keer op die Hot uh, Country Songs kaartig ingedeel. Die trio's grootste treffer was in nummer 2 posiesie country treffer Tiptoeing. Nou ja, ons luister na die Harden trio met Tiptoeing. Pas op, jy gaan die baba wakker maak. I'm a tippy tippy toeing through the house. Gotta see what's the matter with the baby. It's been a ballin' and a spoilin' and a kickin' on the wall. Oh, well, I guess it dropped its little bottle, baby. Oh, daddy, come a runnin' with the water and a rag. Gonna need another little diaper, maybe. No need a hesitating or a wondering and a waiting. I know what's the matter with the baby. No need a hesitating waiting or a wondering and a waiting. We know what's the matter with the baby. Oh, mama, rock a baby, daddy, rock a baby too. It's a yawning and a getting sleepy maybe. So mama, keep a rocking, daddy, rock a little too. And at last it's a sleeping little baby. tippy-toeing, daddy tippy-toeing too. Gonna try to do a little sleeping maybe. Whether it'll be a minute or an hour or two is depending entirely on the baby. Well, I hear the clock ringing, just a donging and a dinging. Daddy, go and make a little money maybe. Mama, sleep a little longer, but remember while I'm gone, won't you please take care of the baby? After all, it's just a little bitty rock a baby too It's a yawning and a getting sleepy maybe So mama keep a rocking daddy rock a little too And at last it's a sleeping little baby And at last it's a sleeping little baby And at last Was hy tiptoeing? Uh, eh, maak die babekie wakker. Dit was die Harden Trio. Nou, <clears throat> ek is nou nie uh, die Tumbleweeds is een baie bekende Nederlandse country muziekgroep in die 1970s. Hulle het uh, en, uh, goud en platinum ontvang vir hulle nummer 1 treffer ergens tussen. Nou ergens tussen, wat sê dit vir jou? Somewhere between. Ja, die Tumbleweeds is 1967 gesticht dier die Kaats Heuvel broers Ed en uh, Ton Masseurs aangevul dier Diek van Krimpen, James Bordes en Jim Raspers. Later het hulle broer uh, Barry Masseurs en die twee sisters in, uh, eh, in Masseurs by hulle groep aangesluit. Nou uh, die Tumbleweeds, hulle doen vir ons precies die ene en dit is Somewhere Between Your Love and Mine. a ago I'm left in the middle. 75 was daar ene gewees, dit was die Tumbleweeds, Somewhere Between You and Me, Wayne Fontana and the Mindbenders, ek wonder hoeveel mense onthou wat beteken groovy, as ek sê, hey, dis groovy, eh? kom ons luister, wat is a groovy kind of love, van Wayne Fontana and the Mindbenders, hier kom hy, hier kom hy, so blue when you're close to die plaat, die vinyl uh, eh, 45 spoed uh, plaat wat uh, sy op gesing het en opgeneem is op. Nou kom ons by die Foundations en uh, In the Bad Battle Days was die treffer vir die Foundations. Ek sê dit was a good, good old days gewees in 1969. Dit was die vierde solo treffer vir die groep en dit is geskryf dier Tony McCauley en John McLeod. Uh, In The Bad Battle Days was nommer 8 ter die UK single charts en is ook opgeneem dier Tony Burrows en verskyn op Johnny Johnson en The Bandwagon se Soul Survivor album. Ons luister na Foundations in The Bad Battle Days. Ek weet. girl. I was just a lonely man, so. the bullet. Simpsons ook baie, baie gewild gewees in daar die dag. En het was nie die bad, bad old days nie, het was a good, good old days gewees. Da, dit was nog aan die school gewees. Uh, oh, dit bring ons by die Amerikaanse groep van die laat 60s en vroeg 70s. En uh, hulle is vernoem na die twee lede van die uh, duo, Denny Zeiger en Rick Evans en staan bekend as Zyger and Evans. Die uh, eh, likkie wat hulle vandag vir ons doen is by verre ook die grootste ene wat hulle, uh, uh, ek dink het was hulle enigste treffer gewees en uh, dit waarski teen die gevare van technologie en wees daarop hoe die mensdom hulle self kan uitwis dier gevorderde, uh, gevorderde technologie en medische vordering in die jaar 2100. 25-25 bereik die eerste posiesie op die Billboard Hit 100 in uh, eh, 1969 en bly daar vir die totaal van 6 weke. Nou dit is vir een enigste treffer is dit een goeie prestatie. Zyger en Evans, hulle sing vir ons in die year 25, 25. Nou luister na die woorde en uh, ja, ja, Eh, baie van die dinge, dit so lang terug al geskryf, baie van die dinge het al gebeur. Kom ons luister. In the year 2525 25, If man is still alive If woman can survive They may find say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. that for you in the year 65, 65. Ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa. it's time for the judgment day. In the year God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start this can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe yesterday In the year 2525 As hy, Syger en Evans, hulle sit so bykie en speel met wat is moendlik of wat kan gebeur oor soveel jare nou ja, niks is too far-fetched nie.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 Die groeplede was Sees Veerman, uh, Piet Veerman, Theo Klauwer, Jaap Skulder en Piet Keizer. Uh, en hulle likkie, Cindy, is geskryf dier Pieter Reber, saam met uh, Rolf Zukowski, muziekproducent van die groep. Die lied gaan oor een meisie Cindy wat bezig is om volwassen te word en na sy eers met poppe gespeel het, maar later na rock'n'roll sessies toe gaan. Kom ons luister, Cindy van The Cats. MUZIEK that your daddy would play when a beautiful hoop make you happy and gay. Oh, Cindy. Right his knees, you were singing the song, feeling being at ease, knowing where you belong.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 Play her a song as your daddy would do to make her happy and strong whenever she's blue, your Cindy. You can't stop her getting older, watch it grow into your shoulder, dreaming of your sunny days Cindy But you feel with understanding Sunny days might soon be ending When rock and roll would break into a lie Rock and roll will change your baby To a lovely little lady Someone else will come and call her Cindy die uh, Cats gewees, The Cats, met uh, die liekie Cindy. Uh, ja, nou, ja, die ouwe wat nou vir ons gaan sing, is die uh, Ames Brothers. Um, en die liekie, wel, hulle is vier Jurek broers, en Malden, Massachusetts gebore, Joe, Jean, Wick en Ed Ames. Nou, uh, het vroeger die sanggroep Emery Brothers gevorm, wat toe later net die Ames Brothers geword het, gebore in een nie professionele, maar muzikaal of talentvolle gesin, is die seens grootgemaak om klassieke muziek en opera muziek te geniet. Ames Brothers, hulle sê, you, you, you. jy, jy, jy. Kom ons luister na hulle. You, you, you, I'm in love with you, you, you. I could be so true, true, true to someone like you. You say you love. einde se kant toe en daar is tyd vir my om nog so vinnige enetjie in te druk voordat ons gaan afsluit met die twee in een rij. Nou wat gaan ek indruk? Eh, kom ons gaan sommer na, hey, hier's rugby memories soos julle nog nooit gehad het nie. Want hou, die jare, as hulle span gekies het, ek het die hele Springbok span geken, ek het allemaal geweet, John Gainsford, uh, eh, Davy de Williers, die hele spul, het ek geken, uh, en maar deesdae verander hulle so gereeld. Uh mens kan nie byhou en jy kan nie die eh, as hulle vir jou sê wie's agste man deesdae, ek weet nie, ek wil ek wil amper sê uh jy weet mens raak verlore as jy uh <laughs> so deur die jare uh duplisie wat was daai ou se naam? Daai agste man, maar in elk geval ons kom nou, dit is natuurlijk The Bats, en hulle doen vir ons groen en goud, vat om Davie, vat om laag. MUZIEK dit was die groep The Bats en ek dink uh, dit was moos Eddie Eksteen wat ook vir hulle gesing het of uh, ja, hy was deel van die groep gewees enzovoorts. Maar ja, dit bring ons daar waar ek moet sê, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweede rij en ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal baie lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is julle laaste inskakeling nie, uh, Annetjie daar van PE, aan die euforie. Uh, jy sien, jy het nou ingeskakel so, maak dit nou gewoonte, dan kom jy nou elke week en luister na die muziek, dan is jy recht vir die naweek. Nou, jylle moet ook onthou om uh, weer die naweek af te skit, het ek zondagmarrag uh, eh, van 3 tot 4 uh, eh, uur, 5 ja, 3 tot 5, het ek weer een uh, program van lichte klassiek, Julle sal hoor, lichte klassiek is iets lekkers om na te luister en maak een punt daarvan om hierdie sondag in te skakel van 3 uur uh, op sondagmiddag tot 5 uur en uh, luister saam na my lichte klassieke muziek. Nou oké, okay, indien julle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072 541 9803. Sien, ek ken hy nommer al uit my kop uit.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 Verraai kans, probeer, uh, eh, contact ons. En uh, as jy iets te adverteer het, Nou, uh, advertising pays, soos hulle in Engels sê, jy is ook welkom om my te kontak op daar die cellfoonnummer en ek herhaal om, ek sê 072-541-9803. Die op die horizont kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat beskik daar is om op te tree by funksies of skouwe enzovoorts, stuur my asblief so 3 mp3's van julle muziek na my eh, e-postadres ludwigventeratlive.co.za met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien uh, jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan die kunstenaar en hy sal op my ander program op die horizon verskyn. Ek los julle dan met die tweede rij en vandag gaan ons luister, ons gaan uitspeel met die eerste ene gaan wees The Fireballs en natuurlijk die liekie wat hulle vir ons bring is Bottle of Wine en dan die Dubliners, rechte Ierse kroegliekie The Wild Rover Nou ja, was my voorrecht om die muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker na week. En is ek Ludwig Venter, wat sê weer soet, loop mooi, was julle handen en bye for now.